comuna agado sen asocioi. Du technicae novigoi, antau pliol tridec iaroi, essence changis la eblezoin por tutmonda intersangio de informoi. Tio estis unu flanque la apero de per satellitae elsendoi en radio cae televido, cae aliflanque la apero de la interreto. En radio, Ia de iardecoi funcciis radiostazioi, ciui elsendis sur malongai ondoi, sed plei ofte estis multai perturboi, interferenzoi de aliae stazioi, ciui faris la auscultadon mal plesura. La plesuro estis des pli granda, ciam eblis ausculti la ciutagain in programoin de Pola Radio en Esperanto, per satellita ricevilo. E la gioio pri auscultado sequas la gioio pri parolado. La modella parolado, ce pola radio, instigis al imitado. La afero havis nur unu mal avantagion. La satellito covris nur Europon. En aliae continentoi, la satellitoi ne estis riceveblae. Tiun limigon eblis superi per la uso de la interreto, kiu ja de comence estis tutmonda. La plei grava sequo de la technicae novigoi estis che la costoi por internazia comunicado draste falis, cae che tiel privatae personoi povis partopreni en la interchangio de informoi cae enhavoi capablai esperantistoi, povis sen ligo al organizajo producti cae dissendi materialoin en esperanto, sen havi signifain costoin, cae sen la necesso postuli pagon por tia servo. La vercado de articoloi por Wikipedia estas bona exemplo por tio sed char por la evoluo, cae disvastigo de lingvo, ja essenze gravas la capablo, cae emo paroligin, gin, ancao en la epoco de facilae comunicablezoe, la personae convenoi, cae rencontigioi estas ne malhaveblai. Do la besono pri cun estado cun parolantoi de la lingvo daure existas nur la organiza formo changigas. Ne plu necessas la formalezzo. Oni povas interconsenti pri rencontigio per messaggio telefona au posta. Cai en plei multai casoi, oni ne besonas clubeion portio, sed oni povas rencontigi en publica loco, en cafeio, en restauratio. Nur por cunvenoi de eble pliol dec personoi, aparta salono estas desirinda. Char precipe por prelegoi cae discutoi, oni besonas eion, kie oni povas sen extera geno ocasigi cunvenon. Cunvenoi ja povas esti hibridae. Se quelcae personoi rencontigias, ili povas contacti cun parolanton el alia lando, videblae cae audeblae sur ecrano. Oni povas tiel ancau organizi videoconferenzoin. Tiel ancau loca cunveno povas farigi internazia, cae tio ciu case pravigas la uson de internazia lingvo helpe de interreta servo, eblas organiziren contigioin, locain au internaziain, ce estain cae virtualain. La organizantoi povas esti unuopai activuloi, locai gruppoi, au internaziai, au landai asocioi. Schlossila factoro estas locai gruppoi. Porque la organizado funcciu, necessas havi plurain activuloin en unu loco. Plei bone tio povas ocasi en grandai urboi, kie vivas homoi en migrintai el aliae landoi au urboi cun multai exterlandai visitantoi. Per esperanto, homoi povas cunigi, cae tiel transalti lingvain cae culturain baroin. La concepto, pri esperanto kiel help lingvo estas pasinta sed esperanto vivas kiel komuna kultura lingvo kulturo kaj paco estas firme interligitaj lingvo de kulturo estas lingvo de paco